Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 18, 1906 Ang kaarawan ni Julio Cardinal Rosales. Siya ay ipinanganak sa Kalbayog, Samar at itinuring na pangalawang arsobispong namuno sa Cebu. Sa edad na 22, naordinahan na siya bilang pare at nagsilbi sa kanilang lalawigan. Apat na pong taong gulang siya ng ordinahang obispo at mamuno sa Tagbilaran. Tumagal siya doon ng tatlong taon matapos siyang mamuno sa Archdiocese ng Cebu hanggang sa maging kardinal. Tatlumpong taon siyang naging kardinal ng Archdiocese hanggang sa kanyang pagpanaw tungo sa kaharian ng Diyos. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.